as situacións que tivemos aquí gracias a que mediante as novas tecnoloxías todo isto siga adiante. Por lo tanto, imos a comenzar. Tivemos que desplazarnos a Pontevedra por mor de a presentación do libro mm, de poesía mm, de Rosalía de Castro que recolle os certames de poesía Rosalía de Castro de Cornellá do 2019-2023. Pero ofrecendo poesías, vamos a falar precisamente con unha persoa que ten moito que ver coa poesía. Sí. Moi boas. vamos a presentar a unha persoa que admiramos moito, que ademais coñecemos hai pouco, que é unha gran poeta, pero ademais de ser poeta, é filóloga francesa. Eh, ademais, eh, ela organiza moitísimos actos en, en Vigo, está traballando en, en moitísimas cosas, aparte de escritora e poeta, tamén fixo un recital poético plurilingüe que se titula Desafiando nas Sombras, o día, perdón, o día 3 de outubro, ali no Río Lagares, dunha falperra 16 de Vico. entonces queridos ointes, aí temos a Estela Maris González Albuena. Moi, moi boa, benvida, Estela. Boas tardes, moitas gracias, Julio pola presentación tan xenerosa que me fixeches. Eu <clears throat> encantadísima de poder participar aquí con vos e de que podades seguir este recital. Eh, así resumido, desafiando sombras, eh, empezou a mm, facer recitais por Vigo hai uns cinco anos eh, que facemos recitais da nosa autoría e facemos recitais tamén celebrando algunha cousa pode ser o Día Internacional da Poesía pode ser o Día do Libro pode ser o Día das Letras Galegas eh, o día da traducción sempre xa ah. levamos catro, catro, catro celebracións do Día da Traducción en Vigo en diferentes en sitios. Ademais, este coincide precisamente o Día da Traducción por, precisamente coincide por o feito de que ese recital poético é plurilingüe, é dicir, sí. muitísimas Sí, sí, sí, sí. Entonces aproveitamos esas recitacións que ten para poder emitilas preséntanos ti as persoas que van a Sí, sí, sí. Antes de presentarvos, eh, teño que dicir que estaban convidados a este recital a ver. de por motivos de tempo non poden estar aquí Alberto Avendaño, poeta e performer e os traductores Manuel Cartea e Beatriz Pepe xa Ajá. Ah. que o Día da Traducción celebrase sobre todo os traductores claro, porque claro. se non houver traductores non podería existir a traducción porque ti tamén eres traductora, o sea que... Sí, a mí apasioname, apasioname ese, ah, ese, ese, ese labor, eh, cando teño tempo, pues, eh, estou con iso, porque é unha boa mm, relación cas palabras, tens que estar buscando aí a traducción máis máis máis a, máis doada, máis tens que estar con sinónimos, tens que estar tamén con o latexo, o latexo poético, que non é, non é fácil atopado en cada autor, e tamén estou niso, sí. <clears throat> Entonces este pasado eh, recital que fixemos en Vigo <clears throat> para, para celebrar o Día da Traducción eh, empezou a, a recitar neste, neste, neste recital a poeta Cris Amoedo que é unha poeta amante das linguas clásicas e das modernas e eh, que vai recitar eh, nesta ocasión a Narcís Comadira en galego e en catalán Ajá. e entonces pareceume que podía ser moi moi axeitado para, para a vosa radio hombre, claro, claro. Extraordinario, sí, sí. E eh, despois sigue o recital coa poeta e ilustradora Francesca da Silva, que vai mm. recitar ao poeta Carlos Oroza en castelán e en galego. Moi ben. E, eh, en terceiro lugar vai falar, vai falar, non, vai recitar Karim Monteiro Zalen, que é unha poeta escritora que escribe en alemán e en castelán, e vai recitar a poeta suiza Erika Burkhardt. Tamén en dous idiomas, en alemán e en castelán. En cuarto lugar, Alicia Sabaxe, poeta e performer, vai recitar en italiano e en castelán a poeta Alda Merini. En quinto lugar, a poeta Patricia Rivas recitará en portugués e en castelán a dúas poetas portuguesas, Filipa Leal e Sofía de Mello. Miguel Vigo recitará en castelán, ruso e xaponés a Pushkin que Kenji Mizaza la pronunciación é Miwasada Quero decir respectivamente, claro, en, en, en, en castelán a Pushkin eh, eh, y en ruso e japonesa, o último que veño de ler que é difícil de ler <laughs> eh, estudiante de xaponés e eh, sempre claro. nos nosos recitais pois sempre eh, está disposto a recitar eh, poeta, poemas en, en xaponés Moi ben E eh, despois, para, para rematar o recital poético plurilingüe, rem, eh, rematarei eu co, cun poema de Celso Emilio Ferreiro que esta vez fixen un experimento, é dicir, en vez de traducilo, eh, facer falar en francés a Solio intercalando en galego. E entón quedou así, eh, supoño que, que se entenderá, por menos a idea xeral, e o poema é Unha rosa e unha rosa, do seu libro Antipoemas, publicado en 1972. Pois, nada máis, isto é todo. Moi, pois un placer, unha honra te, te, te, como presentadora e ao mesmo tempo despois desta de pequeniña introdución vamos a escoitar a eses declamadores que nos comentaxe ti. Eh, bueno, agradecerche que nos fixeras este agasallo tan importante de poesía para todos os nosos ointes e seguidores. Pois moitas gracias a vos tamén. Catro palabras de Narcís Comadira. No medio dun soño aparece un anxo e téntame. Escribe, fai un poema. Quero desfacerme del. Quero dormir o sono dos xustos ou o sono dos pecadores. Dame igual. Quero dormir. Pero el porfía. Toma, dime, catro palabras. Mundo, país, lingua e amor. E engade, se acase che fixen o poema. Eu Contexto. Se escribo o mundo, terei que engadir tamén desastres, fame e guerras. Se escribo o país, xa entro no territorio tolo do ser e das fantasmas. E se escribo lingua, ves, a dor rompe me a alma. Non podo escribir máis. E dime, que escribe amor polo mundo e polo país? e por esta lingua que morre e que che rompe a alma. Verás que aínda podes facer este e mil poemas. Quatre paraules, de Narcís Comadira. Mig en somnis, un àngel se m'apareix i em tempta. Escriu, fes un poema. Vull treure mal de sobre. Vull dormir els soms dels justos o els soms dels pecadors. M'és igual. Vull dormir. Però ell insisteix. Té, diu, quatre paraules. Món, país, llengua, amor i afegeix Gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic Si escric molt bé hi ve i hauré d'afegir desastres, fam i guerres. Si escric país, ja entro al territori foll de l'ésser i e dels fantasmes. I si escric llengua, veu, el dolor em trenca l'ànima. No puc escriure més i em diu Tu escriu amor pel món i pel país i per aquesta llengua que és mor i et trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes. Sorosa, bilingüe, castellano-gallego. Blanquísima su presencia. Sus temblorosos dedos buscaban en las hojas de un libro el femenino del ojo. Más allá de lo escrito o lo nombrado, no hay más bondad que la que emana de la inteligencia, la que tomó fuerza en nosotros cuando la incertidumbre Cuando en la incertidumbre, en la enumeración caótica, reunidas las palabras que componen el discurso, los caracteres se van formando. Del universo es la mar una sombra, una luz temblorosa en la piel, una línea que sueña. La unidad febril premonitoria en el espacio creado para la música. En el cambio de súbito el lugar se convierte de su materia indemne la luz, un territorio trasgredido por la poesía, un poema abierto in situ en la memoria, como la voz que disfruta en el proceso elaborada, en el calor humano, en el ánima, en todo lo habitable, como el amor embriagado de proximidad. Branquísima a súa presencia. Os seus trementes dedos buscaban nas follas dun libro femenino do ollo, mais aló do escrito ou nomeado, non hai máis bondade que a que mana da inteligencia, o que tomou forza en nós cando a incerteza. Cando na incerteza, na numeración caótica, reunidas as palabras que compoñen o discurso, os caracteres vanse formando. Do universo é o mar unha sombra, unha luz tremente na pel, unha liña que soña. A unidade febril premonitoria no espacio creado para a música. No cambio, de súpeto, o lugar convértese da súa materia indemne a luz, un territorio trasgredido pola poesía, un poema aberto in situ na memoria, como a voz que goza no proceso elaborada, no calor humano, na ánima, en todo habitable como amor embriagado de proximidade. voy a leer el poema La constelación estelar del niño de la poeta suiza Erika Burkhardt, primero en su original en alemán y luego en castellano. Sternbild des Kindes. Er kam von weit und sagte, er sah Männer reden mit Bäumen. Zu beiden Seiten des Stroms gingen die Wälder tagereisenlang ins verschneite Land. Und es zeigte sich abends der heimische Gott im Gewölk. Nicht fremd war den Menschen die Stimme vom anderen Ufer. Allerorts galt der Glaube, dass im Sternbild des Kindes eine neue Erde beginne. Blumenwälder verwüchsen die Grenzen von Wurzeln verklammert, heilte der Abgrund. Dieses Sternbild aber, sagte der Mann, dieses Sternbild gibt es noch nicht. La constelación estelar del niño. Él vino de lejos y dijo haber visto hombres hablar con árboles A ambos lados del río, los bosques se adentraron durante todo el día en la tierra nevada, y por las tardes asomaba el dios local entre nubes. No le era ajena a la gente la voz que sonaba desde la otra orilla. En todas partes se mantenía la creencia que con la constelación del niño comenzaría una tierra nueva. Bosques de flores cubrirían las fronteras con vegetación. Entreverado por raíces, el abismo sanaría. Esa constelación, sin embargo, dijo el hombre, esa constelación todavía no existe. via il mio uomo, Alda Merini. Se tu vedi il mio uomo, carezzagli dolcemente la fronte. È lì che abita il suo grande pensiero. Se tu vedi il mio uomo, affondagli un coltello nel cuore e fagli uscire il grumo di sangue della donna che l'ha ingannato. Se tu incontri il mio uomo, bagnagli dolcemente le labbra. Ha sete da tanto tempo. Ma se tu vedi il mio uomo, estenditi dolcemente vicino a lui. È un uomo che sa amare. Tú ves a mi hombre, acaricia tiernamente su frente. Es allí donde habita su elevado pensamiento. Si tú ves a mi hombre, húndele un cuchillo en el corazón y hazle salir el coágulo de sangre de la mujer que lo ha engañado. Si tú encuentras a mi hombre, Moja dulcemente sus labios. Tiene sed desde hace demasiado tiempo. Pero si tú ves a mi hombre, tiéndete dulcemente a su lado. Es un hombre que sabe amar. no xantar de escritores, un crítico literario, un poeta zen, unha poetisa da música contemporánea, unha produtora de espectáculos de fusão, eu. Eu era, naturalmente, a máis alta representante da poesía lamexas. Eu era da voz grosa que lía poemas deles pelas esquinas da cidade. Eu era que facía pausas para o cigarro, a que non tiña compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupções de medo e nicotina. Talvez alguén teña falado de tristeza. É un tema que me interesa. Eu non sei chorar, diz. Nunca aprendí a chorar. me fico con falta de ar. Quero chorar moito, mas acabo por chorar pouco porque teño medo de me engasgar e morrer. <laughs> Riso xeral. Esta poeta lamexas tan engrasada, tan dada ao tirnía, tan menos lamexas do que nós pensábamos. Esta noite, chorei moito. crítico literario, un poeta zen, una poetisa dada a la música contemporánea, una productora de espectáculos de fusión y yo. Yo era, naturalmente, la más alta representante de la poesía redicha. Yo era la de la voz grave, la que leía poemas de ellos por las esquinas de la ciudad. Yo era la que hacía pausas para fumar, la que no tenía compañía para tanto mar, tanto frío, tantas interrupciones de miedo y nicotina. Tal vez alguien haya hablado de tristeza. Es un tema que me interesa. Yo no sé llorar, dije. Nunca aprendí a llorar. Me aflijo, me quedo sin aire. Quiero llorar mucho, pero acabo por llorar poco porque tengo miedo de asfixiarme y morir. <laughs> Risa general. Esta poeta redicha es tan graciosa, tan de la autonomía y mucho menos redicha de lo que nos pensábamos. Esa noche lloré mucho. fazían, atrás deixando loios e conversas, intrigas sutas de bordéis e pasos. Os homens sabios tiñen concluído que só podía o aferro xa sabido. Para a frente era só elevável sob o clamor dun sol inevitable. Indecifrada escrita de outros astros, no silencio das zonas nebulosas, trémula a bússola, tateaba espaços. Depois, Surxiran las cuestas luminosas, silencios en palmares, ...escor ardente y un brillo invisible... frente a frente. Navegaban sin el mapa que seguían dejando atrás conjuras y debates, intrigas sordas de burdeles y palacios. Los hombres sabios habían concluido que sólo podía haber lo ya sabido. Hacia el frente era solo lo innegable bajo el clamor de un sol inhabitable, indescifrada grafía de otros astros. En el silencio de las zonas nebulosas, trémula la brújula, palpaba espacios. Después surgieron las costas luminosas silencios y palmares, frescura ardiente y el brillo de lo visible frente a frente. l'amé de Sergeyevich Pushkin. Yo la amé y en mi alma delirante aquel amor quizás se extinguió. Mas no tenga temor en adelante, no quiero afligirla nunca más. La en silencio, lleno de amargura, celoso fui, sufrí la timidez. Yo la amé sinceramente, con tal ternura, como deseo que la ame, igualmente la próxima vez. Я вас любил, любовь, еще ведь моще, душе моей возла, не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, безбольно, безнадежно, то рабьостью, то ренастью, то мир. Я вас любил, Tak искренно, tak nieshna, kagdai и ljubibo, vid бит другим. Amenimo poema de Kenji Miyazawa sobre la compasión y la ayuda a los demás. Ese tipo de personas en las que todos querríamos convertirnos, sin dejarse vencer por la lluvia. 雨にも負けくす学生にも負けくす重機にもなくすの暑さにも負けぬ丈夫な体を持ちジョクはなく決していかなくすいくつも静かに笑っている一日に玄米ジョンゴと味噌と少しの sai o o ni no no no no kodomo areba 野菜を食べ、あらゆることを自分関連にいですね。よく見聞きしわかり、そして忘れくす。野原の夏の林の影の小さなかやぶきの今夜にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、 西にしめ疲れた母あればいてその稲のたわおい南に死にそうな人あればいてわがらまくてもういとい北に元気やじゃ訴訟があればつまらないからやめろとい左の時は涙お流し サモサのナスはオロオロ歩きみんなにでこのぼと呼ばれ褒められもセクス国にもされくすそういうものに私はなりたい une rose que sans doute unha rosa é unha rosa quen o dubida asistín unha noite o nacimento dunha rosa namorada do vento e aínda máis miña Xertrude pura, alcendida rosa e mula da chama La rose American Beauty peut être fabriquée en assassinant le bouton qui pousse auprès d'elle. Mais s'il vous plaît, Prenez la rose sans secouer le rosier. Rosas, medrai e multiplicadevos até invadir as caixas de caudás, até inutilizar as metralletas, porque os tiráns xa máis tiveron rosas, poñen rosas de sangue nos nosos ollos. Non a toquedes máis, que así é a rosa para cando as frautas victoriosas chifren na rúa dos profetas. La vie passe, enveloppée de noir vent, et elle s'enfonce dans la mer. Les jours jurgissent, les hommes grandissent, se reproduisent. La pluie tombe persistante sur le monde. Et todo diz que o lume será o árbitro do combate final quand as marés se acheguen con escumas desenreiras. Un jour, je parlerai de la rose. Maintenant, je suis pressé. Je veux deviner, oracle de Delphes, cybernétique, combien d'anges occupent la tête atomique d'une fusée balistique. Cifrar as injusticias vertebradas, deducir os aldraxes invertidos estadísticamente, saber a cantos lobos tocamos por familia, indagar as torsións por kilómetro cadrado, medir a xeografía dos famentos e a libre xeometría do mundo idem. Les intérêts décomposés de réservoirs de rêve plein de kilowattheures As delacións coordenadas, as coordinadas cárceres de berros, hoyos cantos, chorando gases vagoentos matemáticamente detectados. Madame Machine, donne-moi des chiffres, je veux savoir de numéros, de balles tirées, de lois promulguées, de específicas fórmulas de morte, de silencio absoluto para organizar o tempo do gótico flamíxero nos camposantos dóciles. Maintenant je suis pressé, ma rose aimante. Je veux savoir en quoi consiste être homme en ce jour de fours allumés. Agora teño presa, rosa amante. Quero saber que cousa é ser home nestes días de fornos alcendidos.